Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatli bo'lgan zot. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ Albatta biz ta sizlerinin orangizdagi bizning yo'limizda moli jonlari bilan kurashuvchi va yaxshi yomon uçu zatlarını bilgünümüzce hem de sizlerinin hali haberlerinizini teşirip yüzege çıkar günümüzce sizlerini imtihan qilurmiz. Mana shu ikkita oyat karimada Alloh subhanahu va taolo insoniyatni dunyoga imtihonga kirgizganligini bayon qiladi. Imtihon degan so'z hammamizga ma'nosi ma'lum. Imtihon mavsumi kelgan paytda maktabda bitiruvchilari tipirchilab qoladi. Harakat qilib qoladi. 10 yil o'qimagan ilmini shu oxirgi imtihon haftasida harakat qilib shu binasa qilib yuboraman deydi. yoki 5 yil oliygohda o'qigan bo'lsa, endi bitiruv imtihonlari vaqti kelgan paytda hamma narsadan voz kechadida, hatto uyqusidan voz kechib tayyorgarlik qiladi. Ota-onalari maktab ostonasiga borib turgan, shahodatda yaxshi olsin bolam deb yoki oliygohga kiruv imtihonini topshirayotgan bo'lsa, o'tib qolsin deb qarindoshlari kelib turgan, xullas bir imtihon boshqacha bir odamlarga bir kayfiyat bag'ishlaydi. Dunyodagi bir ma'lum bir maqsadga yetish uchun bitta odamning orqasidan shuncha ovoragarchilik. Agar bir yil o'ta olmasa muammo emas, keyingi topshirib harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar aytsakki, biz siz bilan har kuni yuzlagan, balki minglagan imtihonda ustida turamiz. Sezamizmi shuni? Har kuni 100 ta yoki 1000 ta, ehtimol undan ham ko'proq imtihondan o'tamiz. Har kuni har bittamiz. erkagu ayol, boy boyu kambag'al, ochiq to'q. Nima imtihoni Oxirat imtihoni. Alloh taoloning imtihoni. Ertalab uyg'onganimizda imtihon boshlanadi. Uyg'onib kalima keltirdikmi? O'sha imtihondan o'tdik. Bismillah deb turdikmi? U imtihondan o'tdik. Demak, hayotimizning har bir lahzasi imtihon ekan. Ehtimol 10 minglagan kuniga imtihondan o'tamiz. so'z imtihoni amal imtihoni ko'z imtihoni quloq imtihoni sezamizmi shu imtihonligini bu ikki oya karimada insoniyatni dunyoga kelishigidan maqsadi alloh taoloning imtihoni sinovi ekani ma'lum bo'ldi dunyodagi imtihon oson chunki imtihon qilinayotgan odam to'qqizinchi sinfni bitirayotgan bo'lsa to'qqizinchi sinf programmasi bo'yicha javob beradi Agar universitetda birinchi kursini tugatgan bo'lsa, shu bo'yicha javob beradi. Ma'lum bir qismini javob beradi. Yana ana shu 1 yilda o'qigan narsasini hammasini emas, ba'zilarini so'raladi, ba'zilarini ba'zilarga javob berib qo'ysa, vaholaveradi. Oxirat imtihoni-chi? Tug'ilgan kuningizdan boshlab, balog'at ketgan kuningizdan boshlab, shariat yelkasiga taklifotni qo'ygan kundan boshlab, ruhingiz tanangizdan ajralguchi bo'lgan qanaqa bosqich bo'lsa, hammasidan savol javob qilinmas. Inson tong yotirar ekan imtihonlar ko'chasiga kiradi. Mana aytdim, uyg'ongandan boshlandi imtihon to uxlaguncha. Uxlaganda imtihon yo'q endi. Turdi til imtihoni. Savdo qilar ekan, shunday gaplar orasida faqat bitta gapni gapirib qo'yadi. Keyin o'zi biladi noto'g'ri qilganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, til imtihoniga. Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannama sab'ina kharifa. Imom Termiziydan sahihlarda keltirilgan Abu Hurayradan. Rasul aytadilar. Albatta bir kishi bir so'zni gapiradida unga parvo qilmaydi. Shuni gapirib qo'yadi. Shuni gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi. Payg'ambar bu Alloh norozi bo'ladigan so'zi, lekin shuni gapirib qo'ydi. O'ta olmadi shu imtihondan. Payg'ambarimiz aytayaptilar, mana shu kalimasidan sodir bo'lgan gunoh uchun Alloh taolo 70 kun jahannamga uloqtirib tashlaydi. Bitta kalimasi uchun 70 yil jahannamda qolib ketadi. Bitta kalima uchun. Endi bunaqa kalimadan qanchasi tutib ketyapti? Imtihon nimada? Imtihon harakatlarimizda, fe'llarimizda, jim turishimizda, hatto tabassum qilib turishimizda. Tabassum qilib qo'ydik. Tabassumuka fi vajhi ahika sadaqatun. Musulmon birodaringizga qarab tabassum qilib qo'yishligi sadaqa. Endi xuddi shu tabassum birov birovni masxara qildi.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 So'ng har bir kishining nomoya a'moli o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik, mana katta gunohini qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi. Kattasini ham, kichigini ham. deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mayda gunohlar yozilyapti, katta gunohlar devon bo'lib tahlanyapti. Va kullu sag'irin va kabirin mustaqor. Va har bir katta, har bitta kichik va katta amal bitilmishdir. Alloh taolo aytayapti, odamlar har bitta chiqayotgan so'z, har bitta qilinayotgan ish, har bitta bosilayotgan qadam yozilyapti, deyapti. In va inna alaykum la hafizin kiroman katibin. Albatta, ustinglarda hurmatli ikkita yozuvchi farishta bor deydi. Doim billa hojatxonada, hammomda yoki ayoli bilan yolg'iz bo'lgandagina bu farishtalar yonida turmaydi. Boshqa hamma o'rinda yozib turadi. Sizga bir aytdiki, siz falonchi poylab yuribdi ekan, bir xato qilsiz yomon qilar ekan. shu poylab yuribdi, ehtiyot bo'ling dedi. Haligi odamni ko'rganingizda, haligi ogohlantirgan so'z esingizga keladi, nihoyatda xushyor tortadi. Haligi odamni oldi to'rt turishga harakat qilasiz. Shu birorta qadamni o'ylab bosasiz. Endi agar muomala qilishni kerak bo'lsa, juda so'zlaringizni ehtiyot bo'lib terib gapirasiz. Qarang, inson dunyoda bir insonni kuzatyapti, muroqaba qilyapti degan so'z sizni xushyor tortirib qo'yapti. Endi nariki kuzatayotgan odam ko'rmay qolishi mumkin biror aybingizni, esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Lekin mo yelkamizda turgan ikkita farishta akalar to'xtamay yozadi. Esimizdan chiqmasin. hech kim ko'rmayotgan joyda Allohdan taqvo qilaylik. Hamma ko'rayotganda u hamma gunohdan tiyilaveradi. Bir-biridan uyatib bo'lsa ham. Ya'ni hech kim ko'rmayotgan paytda qilgan taqvoimiz haqiqiy taqvo bo'ladi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kichkina gunohlar yozilyapti, katta gunohlar tahlanib devon-devon qilib qo'yilyapti. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bosayotgan qadamlarimiz yozilayotganligi yana bitta dalil. Josiya surasi 29-oyat. Hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Mana bu kitobimiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguvchi bo'lgan amal barcha amallaringizni ushbu nomay amalga ko'chirib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qib berganda u davrdagi arablar, u davrdagi odamlar yozish deganda faqat o'sha e, siyoh bilan qog'ozga yozishni tushungan. Shundaymi? Endi bir shunday davrlar keldiki, yozishda asbobi ko'payib ketdi. Suratini yozyapti, ovozini yozyapti. Ha bu insoniyatga ozgina ilm berilib, shuncha narsani yozishlik qudratiga ega bo'lgan bo'lsa, hamma ilmda egasi bo'lgan Parvardigor yana qanaqa qilib yozib qo'yishni yo'llarini qilar ekan ustimizda. Savdogarlar bloknot tutadi. Haqlarini yozadi, qarzlarini yozadi, oldi berdi. Chunki nimaga yozadi? Esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi, haliga qaratda yodiga tushadi. Ha demak, yozib qo'yilayotganligi yozib qo'yilayotganligi bu farishtalarning Alloh taolodan esdan chiqib qolishligi emas, hujjat dalil bo'lishligiga. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونصوه والله على كل شيء شهيد o'sha kofirlar azobga duchor qilinadigan kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib hayotda dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yuborishdi. Eslang o'tgan yil qilgan ishlaringiz. savobi ham esidan chiqib ketdi, gunohi ham esidan chiqib ketdi, kattasi ham kichigi ham, lekin Alloh taolo nima deyapti? Yozib bitib qo'yilgan. Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasak ham men qilmaganman der ekan. qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu ikki yozgan farishtaga ham meni muflis bo'lishimni, bankrot bo'lishimni, jahannamga tushishimni xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyonimni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimni guvohligini qabul qilasan desa o'zimni der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam shunda to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Ya'ni og'zini ochib qo'yadi Alloh. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilgan bo'lsan gunohni esimizdan chiqmasin. Dunyodagi imtihonga qatamiz. Dunyodagi imtihon cheklangan ma'lum bir fandan, ma'lum bir kitobdan, ma'lum bir varaqlardan bo'ladi. Falon betidan aytib bering deydi. Falon qoidani aytib bering deydi. falan narsani xususiyatini aytib bering deydi. Ozgina narsa so'raladi, lekin oxirat imtihonidachi? Hayotingizni hamma jabhasiga javob berasiz. Yana bir turishda. Alloh taoloda bir marta turasiz, esingizni tanigan kundan boshlab, balog'atga yetgan kuningizdan boshlab, vafot qilguningizcha necha yil yashagan bo'lsangiz, hammasiga javob berasiz. Universitetda bir to'rtta imtihon bo'lsa, bu psixologiya. Shu to'rovidan so'raydi. 5 yil o'qigan kuningizni hammasini kunma-kun so'raolmaydi, chunki domla o'zi ham bilmaydi 5 yilda nimani ham o'qitgani hammasini. Lekin Alloh taolodan olga turganda, esiz kirgandan boshlab tilingizga ham javob berasiz. Ko'zingizga ham, amalingizga ham, sarf-xarajatingizga ham birdaniga javob berasiz. Biz aytdik, dunyodagi imtihondan bugun o'ta olmasin, ertaga qaytarish mumkin, lekin oxirat Alloh taolodan olda turgandagi hisob-kitobda bir turasiz, yo o'tasiz, yo o'tmaysiz. Alloh taolo qasam ichib aytadi: "Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz." Waqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo bir to'p kofirlarni jahannamga uloqtirishliklaridan oldin aytadi: "Ularni to'xtatib turinglar. Do'zoqqa tashlab ushlab turinglar. Chunki ular so'ralgi uchidirlar. shunday tashlab yubormaydi do'zaxga o'sha kofirlarni ham, o'sha zolimlarni ham. To'xtatib so'raydi. Nimaga qilgan bu ishni? Qaysi haq bilan qilgan bu ishni? Javob bergizadi. Keyin jahannamga tashlaydi. Toki bu yoqda zulm ko'rganlar uni ko'rib turib, qalblarida gina kuduratlar yozilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama hatta an Bir inson qiyomat kunida to'rtta narsa haqida so'ralmasdan turib, o'rnidan jilmaydi qadamlari. To'rtta narsa haqida so'raladi, javob bergandan keyin jiladi, yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Nima edi ular? Diqqat qilaylik. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umri haqida so'raladi. Shu savolni har bittamiz o'zimizga berishimiz kerak. Nimada yashayapmiz? Bola chaqada noto'g'ri bu. Bola chaqadeb yashash kerak emas. Alloh deb yashash kerak. Shunda bola chaqaga qaraganingiz ibodatga o'tadi. Shunda ham bolaga qaraysiz chaqani topasiz, baribir qilasiz, lekin maqsad Allohning roziligi, Allohning diydori, Allohning jamolini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz, uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat. Bola topganingiz ham ibodat, boqqaningiz ham ibodat, tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat. Umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar? Bir kursiga yetish uchun. bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni? Musulmonlar ko'zimizni katta ochaylik. O'zi bizni vaqtimizdan boshqa hech qanday bir sarmoyamiz, dasmoyamiz yo'q. Bizi aborotimizda faqat vaqt bor. Ikkinchisi, an jasadihi fi ma abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nima bilan qaritdi? Nima bilan soch oqartirdi? Nima bilan belini egdi? Bola chaqa debmi? Orzu havas debmi? odamlarga men ham yetaman, odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi? Va ishonaveringlar, agarki Alloh deb yashasa bir inson, ja ko'p ishlab pul topib borishi ham shart emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fotima onamiz roziyallohu anhoda Aliga nikohlab berganda 1.5-2 kilo xurmo bilan to'y o'tkazib yuborgan. Kimimiz qizimiz fotima Zahrodan ustun. Kimimizni kuyovimiz yoki o'g'limiz Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan baland. Shu kishilarni to'ychi 1.5-2 kilo xurmo bilan o'tavergan, yana kvartirada o'tirishgan. Jasadimizni nima bilan isrof qilib yuribmiz? Nima bilan qaratyapmiz? Javob ber. Bilib qo'yinglar, qiyomat kunida jasadimiz o'zimizdan so'raydi. Meni qiynagan bu deydi. Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga? Qayerga? Haloldan topayotgan tursiz. Lekin halolga ketyaptimi? Yo isrofga ketyaptimi? Haromga demayman. Chunki alhamdulillah aroq ichmaysiz yoki boshqa ish qilmaysiz, isrofga ketmayaptimi pulingiz? Va an ilmihi mada amila fihi. Ilmi haqida so'raladi. Nima amal qildi ilmida? Pulni qayerdan topganimizga javob beramiz ekan bitta ilm. Qayerga qilganimizga ham javob beramiz yana bitta ilm. Mana ilmli bo'ldik hammamiz. Endi shu ilmimizga amal qilamizmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar kullukum ro'in fa mas'ulun an ro'iyatihi. Matnni o'qimayman, vaqtdan ozgina tejaylik. Har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostingizdagilar haqida javob berasizlar. Insonlarga amir bo'lib turgan kishi ra'iyat haqida Allohning oldida javob beradi. Erkak kishi boshliq oilada xotini bola chaqasi haqida javob beradi. Ayol kishi qo'l ostidagi erini, mulki va farzandlarini ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi hamda har bitta qul o'zining sayyidi morada javobgar bo'ladi. Mana misol. Bir davlatman odamni do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti, sotuvchi. Haligi odam savdo qiladi, sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki bir oyda bir hisobini beradi. Endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulkni ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib yubordi. Qarindosh keldi bekarga berib yubordi. Endi отчет tushut bo'layotgan paytda xo'jayin qani deydi. Qani deydi. To'lang deydi oldingizdan Kechib yuboradimi? qo'limizga kelgan moli dunyomi, farzandmi, mansabmi, qo'l ostimizda nima bor? Mana shular haqida Alloh taolo siz bilan bizdan hisob kitob so'raydi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmay sargan, buyurganmizmi? Islomiy muomala qilganmizmi? Namozni o'qitib targ'ib qilganmizmi? Toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarning yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir ma'yuzani aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taologa javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydirib olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Allohda yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustida. Inson qo'l ostidagilarga javobgar. Qiyomatda mana shu imtihonda mana shu savol ham bo'ladi. Endi bitta muallimni oling. Maktabdagi muallim yoki muallimani. Kiradi. Agar shu bolalarga beriladigan ilmni darsni o'zi yaxshi bilmasa yoki bilib turib yaxshi ta'lim bermasa qiyomatda shunga ham javob beradi. Chunki dunyodagi omonatlarning bittasi bolalar. U bolalar oppoq daftarda varag'i singari pokiza qalblarini ana shu muallim muallimaga tutadi muallim unga naqsh chizadi agar chiroyli chiqsa bu insonda bu go'dakda qalbi pokiza tarbiya qilinsa to'g'ri tarbiya qilinsa bu inson yaxshi inson bo'ladi endi boyagi o'qituvchi endi oyligimizga yarasha ishlayapmizda desa aytamizki oyligingizni oz qilganlarda alamini bolalardan olasizmi qaytaraman oyliginglarni oz qilib qo'yganlarda alamini Bolalardan olasizlarmi? Bular begunoh, bular norasida, bular pokiza, bulardan alam olib olmaydi. Ichimizda o'qituvchilar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'yaylik. Bu bolalarni oyligi ishlaganimiz uchun oz berilayotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin o'qituvchi akalar, opalar. Bu musulmonlarning bolalari. Omonat bular. Bularning Robbisi bor yo'da qarab turgan. Senga meni bandalarimni omonat qilib berilganda beparvo bo'lgansiz deb javob beradi. Agar oylik oz bo'lsa hamchi, Allohdan qo'rqib ta'lim beraveraylikda, da bu bolalarni Robbisi bizga barakot beradi, ozgina pulimizga ham. Ummatda ertangi kuni yoshlariga qarab belgilanadi. Agar maktabdagi o'qituvchilar yaxshi ishlasa, bolalarimizga yaxshi ta'lim tarbiya berilsa, albatta jamiyat yuksaladi. Dunyodagi imtihon. Kuni aniq, joyi aniq, vaqti aniq. Xonasi ham aniq, siz o'tiradigan kursi ham aniq, ob-havo yaxshi, salqin yoki issiq. Tashqariga qarab O'rindiqlar yumshoq, kayfiyatlar yaxshi, tinch o'tiribsiz. Endi qiyomatning imtihon chi Yer titragan, osmonlar sidirib olib tashalgan, dengizlar qaynab qurib bo'lgan, yer tekkiz likob shakliga keltirib qo'yilgan, silliq qilib insonlar onadan tug'ilganda yalang'och holatda, hamma dahshatdan, vahimadan qo'rqib turgan holatda imtihonga turamiz. Esimizdan chiqmasin. Alloh taoloni oldida yakka yakka turamiz. Wala muhlifa va'dihi rusula. Ey Muhammad alayhissalom siz hargiz Allohni o'z payg'ambarlarga bergan va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda intiqom oluvchidir. Akalar, Alloh bir zolimni jazosini dunyoda shart bermayotgan bo'lsa, siz xohlayotgan Alloh beparvo tashab qo'ymayapti. Alloh muhlat beryapti. Yo tavba qilsin yoki gunohni ko'proq qilsin. Aytayapti ey Muhammad solom, payg'ambarlarimga yordam beraman degan va'dam bor. Meni va'dasiga xilof qiluvchida o'ylamang. qiyomat kuni bor, men intiqom olaman ulardan deydi Alloh taolo. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murziyatin amma ardat va tadau kullu zati hamlin hamlaha va taral nasa sukara va ma hum bisukara walakinna Allohu shadid. Mana qiyomat qoyim bo'lishidan burun yerni qattiq titrash haqida Alloh taolosi bilan bizga xabar beradi. Yer shunday qattiq titraydi, insonlar o'zlarini yo'qotib qo'yadi. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiq. Mana shunday bir dahshatli, qo'rqinchli bo'lgan insonlarni jonlari halqumiga tiqilib turgan paytda imtihon qilinadi. Muallif aytadi, Qohirada bir yer qimillaganida shunga guvoh bo'lgan odam aytib berdi deydi. Yer qattiq titraganda shu Qohira shahrida, Misrda. Bir ayol emizikli bolasini shunday ko'tarib yugurib ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqib bag'riga bakkan bolasini bosib turadi. O'ziga kelganda keyin qarasa, qo'lidagi bolasi emas, erini oyoq kiyimi ko'tarib chiqqan bo'ladi. Ya'ni dunyodagi ozgina yerda titrashligi bo'lmasam onani bolaga qanaqa mehribonligini bilamiz. Aql xushini yo'qotganidan bolani olib chiqdim deb erini oyoq kiyimini quchoqlab ko'chada turibdi. Bu dunyodagi qo'rquv shunchalik aqlini olib qo'ysa, qiyomatni dahshatida insonning aqli qayoqqa ketadi? Mana shu holatda turib Alloh taoloning oldida hisob kitob qilinamiz. Zamonichi. U imtihon dunyodagi imtihon akalar qancha oladi eng uzoq imtihon? 3 soat, 4 soat, balki 5 soat bo'lsa imtihon tugaydi. Qiyomat imtihoni qancha oladi? Alloh taolo aytadi, bir kuni 50 ming yilga barobar teng kun deydi. Bir kuni 50 ming yilga teng barobar bo'lgan kunda insonlar Allohning oldida hisob-kitob qilinadi. Mu'min odam uchun bu imtihon juda tez o'tib ketadi, lekin fosiqlar uchun nihoyatda bir og'ir bo'ladi. Va yawma taqumus saatu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kadhalika kan yufakun. qiyomat soati qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda 1 soatdan ortiq turmaganliklariga qasam ichurlar. Hayotda dunyoda ham shunaqa qilishgan bo'lar. Haqiqatda ham shunaqa. Alloh so'raydi ulardan: "Yerda qancha yil turdinglar?" Ular aytdilar: "Bir kun yoki yarim kun." Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh aytdi: "Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz muddat turdinglar. Ya'ni abadiy deb o'ylagan hayotinglar juda qisqa edi." Dunyodagi imtihonda joyi bilan qiyomatdagi imtihonda joyini bildik. Dunyodagi imtihon vaqti bilan oxiratdagi imtihonda vaqtini bildik. Endi imtihon oluvchi haqida gaplashamiz. Dunyoda siz imtihon qiladigan domla yoki ikkita domla sizga o'xshagan odam U ham charchaydi. U ham esdan chiqarib qo'yadi, malollanadi. Hamma so'rayotgan savollarning javobi o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu 5 yil oliygohda o'qigan ilmingizni har bir kuniga, har bir soatiga savol bermaydi. 3-4 ta savolni beradi, bo'ldi, chiqib ko'ring deydi. Dunyodagi imtihon shunaqa. Lekin qiyomatda Alloh taoloning huzurida turishingda sizni kim imtihon qilishligini bilasizmi? Hech qachon malollanmaydigan. hech qachon uxlamaydigan, hech qachon charchamaydigan, tamomiy nimagasi bo'lgan Alloh taoloning oldida turasiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la o'sha zot oldida turamiz. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Dunyodagi o'qituvchilar bilan bir kun burun gaplashib qo'yish mumkin. yoki haligi o'qituvchi sizga qarab turib rahmi kelib yengilroq savol berishi mumkin. Abo psixiqor deb qo'yishi mumkin. Qiyomat kunida odil hisob kitob bo'ladi. Alloh taoloning oldida turishimizni o'ylaylik. Xotin bilan muomala qilayotganda. Omonat qo'limizda turganda xiyonat qilmoqchi bo'lsak, Allohning oldida turishimizni o'ylaylik. Ko'zimiz bilan zino qilishga imkon bo'lib turgan paytda Allohning oldida turib javob berishimizni o'ylaylik. Chunki Allohning oldida har bittamiz enadan tug'ilgandek yalang'och holda, sunnat qilinmagan holda yakka-yakka kelamiz. Oysha roziyallohu anha payg'ambarimizdan bu hadis va Rasululloh erkak ham, ayol ham yalang'och bo'lsa, aralashib tursa, qanaqa bo'ladi deb hayron bo'lgandek savol berganida, "Ey Oysha" deydi, "Holat shunaqa bo'ladiki, bu narsalarga insonlar qaramaydi, ya'ni ko'rmaydi yonida kim ketayotganligini." Imtihon qachon boshlanadi, kim biladi? Mana shu imtihon qachon boshlanadi? Ehtimol bugun boshlanar kimgadir. Ehtimol ertaga tong otmas kimimizgadir. Nargi imtihon vaqti aniq. Aytdik-ku, mo mahalla bo'ladi, mo kuni bo'ladi. Lekin bu imtihon vaqtini hech kim bilmaydi. Shuning uchun doim tayyor yurish kerak musulmon odam. 70 ga 60 ga kelishi ishim kim bergan emas bizga. Dunyoning imtihoni, oxirat imtihoni. Endi eng katta najot nima? Eng katta o'tish nima? Dunyoda bir e, diplom olishmi yoki universitetga kirib qolishmi, bir shahodat olishmi? Imtihondan o'tishlik shu narsani beradigan bo'lsa, shu narsa bilan oshcha xursand bo'lish kerak emas musulmon odam. Chunki oxiratdagi imtihonni o'tib olsa, voy bu dunyodagi hamma darajalar uni oldida dengizga yinani solib chiqarganchalik qadr qolmaydi. Dengizga yinani solib chiqardingiz, qancha edi Yinaga qancha o'tdi? Dunyodagi hamma ilmiy darajani siz o'ziga hosil qilib olganingizda ham bundan topgan foydangiz oxiratda oldiga taqqoslab bo'lmaydi. Esimizdan chiqmasin. Imom Ahmad o'zining sahihlarida keltiradi. Anas roziyallohu anhu dan u kishi shunday deydi. Oxir oh, darsimizda. Sahobalardan bir xotin payg'ambarimiz aytgan, jannatda shunday bir huri ayinlar bor. Agar ulardan bittasi dunyo osmoniga chiqarsa, uni nuri go'zalligini, nuri quyosh bilan oyni so'ndirib qo'yadi degan. Endi seni aytganingni qilaman deb gunohga kirib, u hurdan mahrum bo'lib qolishdan ko'ra seni kechib qo'yganliging menga afzalroq dedi. Ya'ni bir seni talabingni bajaraman deb ma'siyat qilib, hur ayindan mahrum bo'lib qolgandan ko'ra sendan kechib qo'yganliging menga arzonroq tushadi. Odamlarni rozi qilib bo'lmaydi. Agar odamlarni rozi qilaman deb yurgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Agar odamlar bilan tenglashaman deyotgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Bizni qiziqtirgan narsa Alloh taoloning oldida hisob-kitobdan o'tishlik bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo nomoy amollarini o'ng qo'lidan oladigan, hisob kitobi yengil bo'ladigan, gunohlari pardaning ichida afv qilinadigan, sirot ko'prigidan chaqmoqda yotib ketadigan bandalardan qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته